ciężka jazda BDG ciężka jazda BDG ciężka jazda Prywatny wrót, w ruku bram, w ruku wrót Zgiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz Twój prywatny wrót, w ruku bram, w ruku wrót Zgiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz Jestem komornikiem, co nawiedza blokowiska Wsiada do winy, w spisie sprawdza nazwiska Pobiera haracz dla antychrysta Rozporządzenia ministra, a blady strach pada na mieszkańców browiska Jestem jak ten otypista na sądowej sali Gdzie wina jest oczywista Jestem ziarnią w nocy, korytarzem odrapanym Najpierw zaobrączkowanym, a potem przesłuchiwanym Jestem szokiem, jestem blokiem, jestem szotem Uciekających potem i nie przy nieprzytomnym drogiem Jestem czarnym kotem przebiegającym przez drogę Jestem dwóch ulic rogiem, jestem twoim wrogiem Wróg prywatny w ruku bram, w ruku wrót Zgiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz Twój prywatny w ruku bram, w ruku wrót Zgiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz Jestem tym zwierzęciem, co wciąż goni za bilonem Jeżdżę karetką, morduję ludzi pawilonem Jestem pawilonem, pełnym szmat i blichtru Babilonem, pełnym krat, działam po cichu Jestem cichym szeptem, donosem na sąsiadów Stróżem prawa, jak biję, nie zostawiam śladów Jestem cichym kotem, biegam, handluję toftem. Jestem zimnym blokiem, szarym dziesięciopiętrowcem Ja to postęp, ja to prawo i sprawiedliwość Idę na ile Miłość każe litość i premiuje chciwość Jestem zamiataczem, pracuję miotło Kukuję do kanału ludzką zazdrość i podłość Jestem wieszczem, moje słowo spada z nieba z deszczem Jeszcze i jeszcze Mój prywatny wrót, w ruku bram, w ruku wrót Zgiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz Twój prywatny wrót, w ruku bram, w ruku wrót Zgiełki brud, Gniew i trus, krew i bruk Drewny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz Jak Boga to do Boga, szukają wroga stale Otwórz oczy i zobacz, oni nie widzą go wcale Miejski zalew, Wyścig frytu, tanich chwytów, chytrych knyfów Lecisz w dół, idzie wielki chód, Niech dobry Bóg czuwa nad nami Nad moimi braćmi i siostrami Nad tymi szarymi lasami, gdzie dniami i nocami Ludzie zaganiani biegną, nie wolą się sami Kręcą, emocje męczą, demony nęcą Szarpią, się chcą zerwać tą sieć pojęcią Całe życie tęsknią, sami nie wiedzą za czym Męstwo i tchórzostwo, pogoń, giera ci pracę Kurwa, ty w wróku bram, wróku wrót Skiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, o nim się nie dowiesz Twój prywatny wróg, wróg bram, wróg wróg skiełki brud, gniew i trud, krew i brud Trefny punkt, wróg siedzi w twojej głowie Nie wierzysz w niego, nigdy o nim się nie dowiesz